سر وفي جهل وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ Kaže Enes ibn Malik da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao čovjeku od ashaba, kaže, jesi se oženio? Kaže mu ovaj čovjek, la wallahi, kaže, nisam Allaham ja Rasulallah. Kaže, nemam ništa da se oženim. Kaže mu Allahov poslanik, sallallahu ve pa zar ne znaš kul huvallahu ahad? Kaže, naravno da znam. Pa kaže, to ti je trećina Kur'ana. Kaže, zar ne znaš i da džaja nasrullahu il Kaže, znam Allahu poslaniče, ti neću znati. Pa kaže, to ti je četvrtina Kur'ana. Kaže, pa znaš li je il kafirun? Kaže, znam Allahu poslaniče. Pa kaže, to ti je četvrtina Kur'ana. Pa kaže, znaš li ida zulzilet il ardu zilzalaha? Kaže, naravno, Allahu poslaniče, znam. Pa kaže, to ti je četvrtina Korana. Tazawaj, kaže, oženi se. Hoćemo reći Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame, o ti koji nemaš dunjaluka, pa imaš Allahu govor. Koliko ljudi, koliko ljudi, kada bi se ti sa njima naticao u dunjaluku, u kupovinu lijepe košulje, u kupovinu lijepog prstena, u kupovinu lijepog auta. Koliko bi ljudi koji su blesaviji i manje važni od tebe i veći griješnici, možda i nevjernici, mogli da se natiču s tobom u tome? Mogli bi. Ti kupiš dobro auto, vidi komšija tamo, on nema ništa od njega, ali ima para. Kupi on auto, a ne, može, ne zna da hoda kako treba. Ti kupiš nešto drugo od unalu koje on kupi. Nema nikakav problem u tome. Međutim, uradiš dobro djelo, a tu je malo naticanja. Tu je malo polaznika sa starta, a kamoli ako čovjek baš bude ustrajan u tome i bude veliki dobričina u dobrim djelima, Boga mi tamo na kraju staze malo ih istrči. Nema puno maratonaca. Zbog toga kažemo poslanik sallallahu alejhi šta se sikiraš bolan? Znaš Kur'an, znaš ove sure, Vjeruješ u njih. Govorili smo skoro o, fadiletima sure kulhu Allahu ahad. Kada bi muslimani samo dobro o njoj razmislili, vidjeli bi da ona zaista vrijedi trećinu Kur'ana. Jer trećina Kur'ana govori o akidi, o Allahu. A ta sura govori upravo o Allahu, o njegovim svojstvima, o njegovim ljepotama, o njegovoj snazi, o njegovoj jednoći, o njegovoj kakvoći, kakvoći, da je Allah jedan jedini, Samed alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Ako je sa tobom ovo, kaže mu poslanik, ženi se Doći će dunjaluk. Ha? Molim Allaha da nam oprosti, da nam dadne svako dobro Dunjaluka i ahireta. Da nam se smiluje na dan kada se zemlja svojim potresom, najvećim potrese. Da naša dobra djela vidimo na sudnjemu danu, da nam je u Kabuli, a da nam loša oprosti svojom milošću i da nas uvede u džennete. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وياك الله يبارك حديدا فأنكر الأرض ودع حجارة قطع الباغي وريدا فوريدا دس على هامة أبيال الخنا الزور ولا تبقي يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا على هامة أبيان القناة بائع الزور ولا تبقي يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا إذا شئت شهيدا ما حديد الموت قد فل الحديدا فأكر الأرض ودعها شعلة قطع الباب وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا